तोके हथां दीर भेण ਹੈ ਕਨੂ ਕਿਥਾ ਕਬਰ किथां ਮੈਂ ਬੇਕਫਨ ਯਤੀਮ ਕੋ ਕਿਥਾ ਦਫਨ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਰਾਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹਰ ਕਨੂੰ ਰਾਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਨੂੰ ਤੇ ਖਿਲ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਰੀਰ ਹੈ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕੇ